Bona tarda. Funciona, tu creus? Sí? No ho necessiteu, però graven. <laughs> sí, funciona. Bona tarda, gràcies d'haver vingut. Um, el que pretén ser una conversa a partir d'una novel·la, Cruzo, que és la, la primera novel·la d'un poeta que ja té una trajectòria relativament llarga, és a dir, no parlem d'un escriptor novell, però sí que parlem d'un novel·lista que s'estrena amb aquesta novel·la, que és, eh, que és una novel·la que passa pràcticament tota, tota, en una illa del Bàltic, que és, eh, que és un punt d'atracció d'un públic bastant heteròclit. Em sembla que la primera cosa que és aquesta novel·la és, és un territori on el lector descobreix una galeria humana que va dels, dels obrers modèlics de l'Alemanya de l'Est, aquí es regalaven vacances a Hiddensee, que és aquesta illa, fins a dissidents i pròfugs que, al contrari, transitaven l'illa per anar-se'n cap a Dinamarca. Per tant, és, és un tros de món minúscul que la novel·la és com una lupa que s'atura allà sobre i s'atura allà sobre durant un estiu, que és l'estiu immediatament anterior a la caiguda del mur per tant, eh, abans que res, és veritat que entrar dins de Cruz em sembla que és entrar dins d'un territori i quedar-s'hi. Aquesta sensació d'arribar a una illa i quedar-se a una illa durant 500 pàgines, la tens. Aleshores, per parlar-ne, eh, teniu el Joan Ferrarons, que és el traductor de l'obra, i no solament traductor de l'obra, sinó eh, membre d'un seminari que va passar una setmana amb Nutzeiler, amb l'autor, preparant les diverses traduccions que se'n feien. És una novel·la que ara mateix està, està sortint publicada en una sèrie de, de grans llengües. La traducció catalana, això és una d'aquelles coses que dius amb molt d'orgull, sent així que és absolutament fortuita. La traducció catalana, així com la castellana, és una de les primeres, en realitat, de Crusoe. Però hi ha tota una cua, tota una corrua de traduccions en curs. És una novel·la que se li ha donat una gran importància dins de la producció alemanya perquè... Ah diria que eh, es relaciona amb un fet històric capital, que és la caiguda del mur, la fi d'Alemanya de l'Est, la, la fi de l'era soviètica en territori alemany, d'una manera que és tot el contrari d'una crònica, és tot el contrari d'un registre, és, eh, és un invent, és una faula, és, eh, e, és una obra que es pren moltíssima llibertat, diria, amb la vivència històrica dels fets, no pas per distorsionar-los, sinó per realment transmetre um, quines coses molt personals i molt mentals s'hi jugaven en aquella època eh, on tenia el cap la gent que vivia aquella època i molt específicament la gent que tenia 20 anys en aquella època. La gent que d'alguna manera s'estava eh, estava prenent forma, perquè són personatges que encara estan en curs de, maduració, diria, els de o Són personatges adolescents. Encara que no siguin adolescents en el sentit estricte, no tenen 15 anys, en tenen 20, 25, són adolescents. És una novel·la plena d'adolescents que conflueixen en un lloc llibertari, aïllat, estrany, que els dona la sensació d'estar fora del món, que dona una sensació de llibertat potser enganyosa, això és eh, tot el trànsit per aquesta novel·la que intenta donar-hi resposta, i mm, per tornar al Joan Ferrarons, va passar una setmana aïllat en un poble on no hi havia res més que una botigueta que m'explicaves que s'hi podien comprar alguns comestibles, no hi havia cap tentació, no tenien altre remei que escoltar l'autor durant una setmana. Per tant, es pot dir que en parlaràs amb coneixement de causa. I d'altra banda, eh, Miqui Puig, músic, productor, eh, i lector d'aquesta novel·la que realment eh, ha estat un lector que s'ha prestat, us he de dir, molt generosament en un moment de molta feina pròpia a parlar-ne perquè em sembla que hi ha tota una sèrie de projeccions amb aquesta novel·la que, que han tingut lloc i que, i que tenen a veure amb la música i que tenen a veure amb què es fa a través de la música, amb quin és el diàleg de la música amb una societat amb un afany de llibertat també, i són ells dos que a partir d'ara parlaran. Jo ja ho he fet prou, ja m'he enfilat prou per les branques. <laughs> Proposo que obri eh, la conversa perquè a partir d'aquí em sembla que anirem parlant des d'una certa dispersió lectora. Eh, abans que res, Miqui, si ens expliques de què t'ha parlat aquesta novel·la? què t'ha suggerit aquesta novel·la i així ja comencem a situar el camp de batalla. Bona tarda. Com, com bé deies, eh, la novel·la m'agafa quan m'arriba la proposta d'en Guillem, gràcies Guillem, de, de, de participar i de, i, de, i de gaudir de, de, de, de la novel·la, m'arriba just en, en, el, en el moment que llenço un nou disco, després de 9 anys, un disco que precisament té a veure amb Crusoe, té a veure amb la novel·la i té a veure amb l'espai. Vaig, vaig idear un disco, que és el que he tret aquest any, que es diu Escola de Capataces, que passa en un lloc, que per mi era un lloc fictici, on hi anaven a patar molta gent. Vaig estar durant 5 anys regentant una bodega fictícia, que era un programa de ràdio nocturn a la xarxa, on, te, eh, on te, eh, jo tenia una barra de bar i passaven personatges. Van passar des de gent com Cal Bartos de Kraftwerk, Eh, fins a grups novells o molts escriptors, Quico Amat i Micot eren col·laboradors habituals i parlàvem de llibres, de vida i tal, i a partir d'aquesta bodega jo vaig començar a escriure personatges, i, hòstia, bodes amb convides, no? Eh, Cruzo, hi han personatges, personatges com molt bé deies tu, que apareixen allà, uns van, uns venen, uns s'hi queden. Cruzo hi viu, i i això ja ho explicaràs tu, suposo més bé, és aquest personatge tan, tan enigmàtic que no sabem si va o bé, que podria ser mm. gallec, mm. tranquil·lament, no? És un personatge que ve d'herència d'herència d'herència russa, no? Que tampoc queda clar si, si realment ho és. I, I em van fascinar aquests personatges. Per resumir i per començar a tirar cartes sobre la taula i parlar-ne, és una novel·la que, com bé deia, per mi en uns eixos vitals que a mi són els que m'enganxen. La ràdio, la ràdio com un, com un, com una, com una vàlvula d'escapament com a un enganx per, per sentir música clàssica i sobretot una cosa que em fascina, que els que som més grans us en recordareu, aquests dos joves que d'ells els hi parlava i no ho sabien, que era el parte, allò que a Ràdio Nacional d'Espanya hi havia aquell parte, i sobretot les notes de socors, les notes de socors, fulanito busca fulanito que l'ha perdut, que no sap on és, i en el parc de Ràdio Nacional d'Espanya això es deia, almenys en el meu coneixement de, de ràdio, és una cosa que em va fascinar, i és una novel·la humida. <laughs> Jo els explicava que, que com a lector i a vegades també que com a consumidor de cultura, per mi hi han sensacions, és una novel·la humida humida per, per, perquè passa molt bona part de la novel·la en una illa, al mar, totes les històries el, el va, com ho dèiem, el vaixell restaurant no? Mm. Eh, on te van aquesta gent de l'est a tenir unes vacances endreçades, però, unes vacances molt finals. I sobretot una cosa que em fascinava molt i que també en parlarem aquí és com, tu deies, Maria, que, que teníem 20 anys, ara acabo de fer els càlculs, quan va caure el mur de Berlín jo en tenia 21. Mm. Com la realitat de Barcelona a l'any 89 era molt distinta de la que tenien a l'RDA perquè nosaltres aquí teníem una llibertat fictícia, ara ens n'hem donat compte, no? ordenada aquesta transició una mica, una mica estranya, i com allà encara estàvem vivint en un règim totalitari mm. del qual en volien, en volien escapar dius que evidentment m'ha fascinat, que és una novel·la que ja, ja comença a donar-li voltes i ja començo a tenir el neguit de tornar-la a llegir i eh, després de parlar amb tu <laughs> suposo que necessitaré tornar-m'hi a, eh, a posar i a portar-la amunt i avall però sobretot això, no? Eh, la humitat, els personatges la relació eh, que ara suposo que tu l'explicaràs una mica més bé entre els dos grans protagonistes de la novel·la i sobretot això, aquesta sensació d'humitat que va més enllà per mi de, de, la, de la illa, no? sinó de, de, de tot el context amb, amb el que es mou Crusoe. Hola, bon vespre. Um, sí, per lligar amb, amb dues de les coses que deies, el, el sistema totalitari i uh, aquests personatges que, que poblen a l'illa, eh, cal pensar que el, el, la República Democràtica d'Alemanya era un, un règim totalitari, eh, era molt dur en alguns aspectes, en, en altres aspectes era molt més progressiu, amb, que sé jo, la integració de les dones al món de treball i altres, altres temes, però en general era un, un règim que adoctrinava la gent, intentava fer que tothom encaixés dins dels engranatges del sistema i aquelles persones que no acabaven encaixant eren escopides pel sistema i en aquesta novel·la veiem com poden anar a parar en, en aquesta illa, que és l'extrem més allunyat, diguéssim, del <laughs> país. Alguns la fan servir de trampolí per intentar arribar a Dinamarca. N'hi ha centenars que que hi deixen la pell, n'hi ha d'altres que ho volen i al final se deixen convèncer per aquest o que és aquesta barreja de, de xaman, hippie, punk, que els, els convenç de quedar-se en aquesta societat lliure dins de les fronteres del, del règim i vaja, és un, no sé com dir-ho, és un calaix de sastre on va parar gent molt diferent i es creu un ambient molt, molt particular i molt aïllat del, del país en si. Llavors la ràdio com bé deies, és aquest, aquest fil invisible que els lliga del, del país d'una manera molt, molt tènua fins al punt que no s'assabenten que cau el, el mur de, el mur perquè, de Berlín. Perquè la ràdio no funcionava. Perquè la ràdio no funcionava, exactament. <laughs> I sí, és, és, una, és una novel·la mm, poderosa perquè retrata aquests últims mesos del, del país, un, un moment històric, polític, eh, important, però des d'una perspectiva molt, molt personal. Hi ha una gran part de la novel·la que és el, senzillament que estem dins del cap de, de l'Ed, no? del, del protagonista, de, de tot el seu trasbals personal, de tota aquesta poesia que no pot fer callar, i, i jo crec que el, són, són dos elements molt importants. Eh, la ràdio té nom, això és una cosa que, que abans no l'hem dit, que la ràdio tingui nom per mi és fantàstic, jo sóc dels que poso nom al cotxe, eh, a eh, les guitarres, a qualsevol element, sempre els hi poso nom, no sé si és per tenir una, una relació més d'això. Els nàufrags que parlàvem, la gent que intenta creuar, la RDA va produir això, no? coses molt brillants i va produir inventors, perquè em sembla fascinant el personatge que s'inventa un scooter per travessar i que acaba esdevenint el que són ara les llanxes aquestes que coneixem, que veiem als pijos a Eivissa com, com d'això, va ser un invent perquè un jove de l'RDA va per intentar fugir, el primer cop no li va sortir bé, la va perfeccionar i llavors va acabar sí. a, arribar a l'altre cantó, no? Després d'estar a la presó uns quants mesos, sí. va tenir temps de perfeccionar. <laughs> de, lo que havia, de lo que havia estat malament. Sí, sí, sí. sí. La, la ràdio, la ràdio abans eh, les abordada i és que us heu de fer el càrrec que és, és una novel·la que, és clar parla del gran moment anterior a l'ensolciada del mur, del que això representa per tota una societat, perquè Hidenze, que Hidenze, per cert, el nom de l'illa vol dir mar oculta, eh, que és un nom real, però vol dir el que vol dir. Hidenze és, és al mateix temps aquesta, aquesta gota d'aigua que, que reflecteix una societat sencera, però al mateix temps és com un món d'infància en què, en què les coses tenen una gran entitat. Les coses tenen, un, tenen personalitat. No saps ben bé quina, no saps ben bé què hi pinten, perquè és veritat que hi ha coses molt enigmàtiques en aquesta novel·la, i això és una cosa molt bonica d'aquesta novel·la, que no pretén que entenguis fins al final, sinó que, que pretén que estiguis sota la influència d'aquelles coses. La Orbit, ràdio... Orbitant, orbitant, sí, sempre. Sí, sí. La ràdio és un aparell de ràdio, és un aparell de ràdio que ha deixat un dels treballadors eh, dels RT, dels, dels, dels temporers, diguem, que treballen en aquests bars de l'illa, que és un temporer, d'altra banda, molt galdós, ningú se l'estima. És l'herència d'un que ningú se l'estima. I és un aparell de ràdio, i és l'aparell de ràdio que fa que van sentint les notícies del continent i el que deies. Ha desaparegut aquest, per favor, anava amb aquest cotxe, se'l busca, etc etc. I es diu Violeta. Sí. Es diu Violeta. I un bon dia la Violeta deixa de funcionar i no torna a funcionar fins al dia que s'anuncia la caiguda del mur. Bueno, s'anuncia la, la caiguda del mur, no, s'ensabenten que ha caigut el mur perquè ha caigut i abans. I és una mica que eh, pies en polvorosa, no?, que diuen els castellans, perquè tots eh, es queden només eh, el, els que no tenen res més a fer, com els que no tenen res més eh, per tornar, perquè els funcionaris, un cop cau el mur, han de marxar perquè, evidentment, allà ja no hi fan res, ja no serveixen a la, a la causa. També hi ha una part molt important que parlàvem, que és la relació entre els dos protagonistes, no? Una relació de que, que jo els explicava, que a mi em donava aquesta sensació com de camaraderia, no? També hi ha una part que, que tu has dit lo dels bidells, no? Eh, tothom té molt clar el, eh, eh dintre aquesta societat de la RDA el seu, el seu nivell. Els funcionaris són funcionaris, l'inspector de, de, de sanitat <laughs> és inspector de sanitat, que també me l'imaginava molt llardós, saps? O sigui, sí, és un, un, és un, sí o no, és un, és un, un inspector de sanitat, però veies que, que, que era inspector de sanitat perquè li havia tocat allò, perquè podria haver fet una altra cosa. I la relació que tenen Cruz i Let, no? aquesta relació entre homes, no? que no acaba de ser mai, no sabem si la sexualitat explota porta no acaba d'explotar. Jo els deia que per mi hi ha un moment de dominació d'uns envers l'altre que em recordava molt el Sirvient de la pel·lícula de Joseph Losey, eh, on, on acaba dominant eh, un a l'altre, no? amb, amb una tibantor que un ja li va bé i que l'altre l'explota amb sobremanera i fins al final de tot no? Eh, allà Cruzo té aquest punt i, aquesta, i aquest poder bastant important que crec que és un dels personatges mm, això poderosos amb tota la seva amplitud Sí, sí, Crusoe és el... Diguéssim, hi ha dos protagonistes a la novel·la. Uh, Led, que, diguéssim, deixa la universitat uh, penjada, necessita fugir del, del, del, del seu ambient, de la seva quotidianitat, um, per un, una experiència traumàtica que ha tingut, i Crusoe, que és, uh, és una mica més gran, uh, que ha crescut i, i viu a l'illa, i és un, un personatge gairebé mitològic, perquè s'hi ajunten... Si molts de, molts de rerefons diferents, no? És, és mig rus, mig alemany, però al mateix temps és d'allà, eh, el seu pare és, és soldat, i mm, és, és, és un univers en, en si mateix. I llavors entre aquests dos hi ha el, el, el punt en comú aquest de la pèrdua, tots dos han perdut una, una persona molt estimada, i, mm, i es, es, es produeix aquesta, aquesta amistat particular que mm, de vegades Uh, té un caire molt, molt eròtic, de vegades té un caire molt de, de camaraderia, mm -hmm. de vegades uh, es dona aquesta cl clara situació de dominació. De fet, es diu Crusoe també per jugar amb el, el nom de Robinson Crusoe i de la relació que té amb, amb divendres, sí. no? que també és, és una, una relació una mica bé, clarament desigual i, i, Sí, jo, és, és, és, el, és el fil conductor d'alguna manera de, de, de la novel·la. I, I la camaraderia aquesta és un, un tret molt particular del, bé, de, de l'Alemanya la, de l'Est, suposo que de molts règims dictatorials, hi ha, diguéssim, el, hi ha aquests nostàlgics de l'est, no? De, hi ha molts tipus de nostàlgics, hi ha des de el, la gent que mai més no es va refer de la unificació, no? els, que, els perdedors de la mm-hmm. unificació, mm eh, perquè no van trobar feina o pel que fos i hi ha també una nostàlgia d'aquesta camaraderia, de, de la gent que era que estaven tan fotuts pel sistema que només podien confiar els uns amb els altres. I, i era un país petit i tothom es coneixia al final i era una, una camaraderia que ja no, ja no existeix. Ja... Una mica l'ordre també, eh? és una cosa que, que molta gent que tu veus que han vingut d'allà és l'ordre. L'ordre també també el tenien imposat potser per al règim, però ja els hi anava bé és igual que els cubans, no? parles amb cubans eh, que evidentment el, el tutelarisme d'algunes coses no els agrada però llavors les escoles de cinema cubanes són fantàstiques l'esport és fantàstic tot aquest tipus de coses que és aquell, aquell, aquella cosa que a mi em fascina de, de la RDA no? el punt totalitari evidentment no ens agradaria viure per sort jo ja vaig veure com el pare desgorjava cava el dia morir Franco eh, eh, perquè el totalitarisme s'acabava però ells tenien una part molt important que era la part aquesta de, de, de que hi havia com una ordre i una educació molt bona per algunes coses i per altra, evidentment, la manca de llibertats era, era el, el que els hi feia tirar una, una mica enrere. A mi hi ha, hi ha moments de... Eh, parlàvem, una de les altres coses que a mi em va fascinar molt era la humitat, no? La humitat de les piques d'aquest restaurant on eh, es mengen coses ordenades i endreçades, el menú sempre és el mateix, oi? Eh? El, sí, i, el, i, I el menú es dona per per la finestreta aquella tan, tan menuda, i els personatges, els passavolants, que uns li van pel premi, no? els, els grans obrers que han aconseguit no, pel sistema de punts aconsegueixen anar en aquestes vacances, i llavors els altres que es confonen. Parlàvem del punk i dels hippies. Jo crec que la barrera entre punk i hippies és una mica, en aquest cas, no, no, no és tan estereotipada com ho hem vist nosaltres tota la vida amb les, amb les tribus urbanes, no? els punks anglesos, els hippies, tal i qual. A Alemanya vivien una... Era, era crec que potser s'hauria d'emprar més el, el mot contracultural, no? eh, contra el sistema no? o, o antisistema. Sí, devien ser an antisistemes. I, I la humitat. A mi hi ha una cosa que m'obsessiona, que és les piques, com netegen, com, com queda aquella aigua, aquella aigua greixosa de rentar, tal i qual, i que a mi em transporta, per edat, suposo, a, a, a infantesa. Hi ha un moment que, que a mi em sembla fascinant, que és com ella explica quan viatgen amb els pares que tots els de la meva generació hem, hem dormit a darrere els assientos, creuats amb els germans, no? eh, mentre els pares ens portaven pues, a la Costa Brava on te fos, eh, abans de les autopistes, que, que això és una cosa que, que ell explica, no? que aquells viatges. I sobretot també hi ha una part molt important, que ell fuig de casa seva i fuig de tot aquest passat, però sempre hi segueix sent present, com ens passa, suposo a molts de nosaltres que fugim de moltes coses però sempre tenim aquell, aquell tornar al camp base no? sí. Sí, la, la qüestió d'aquesta mena de, de tribus que són els, el, els punkis i el, els bluesers, que és aquesta mena de, de hippies, moviment hippie que va venir una mica després a, a l'est, és interessant perquè quan el, el, la música punk arriba o comença a créixer a l'Alemanya de l'Est, al 79, al 80, és un, és un moviment molt gamberro, de, de tonyinar-se fora dels bars, de, de, de, de, de perseguir els hippies i ràpidament, en, en pocs anys, la pressió de l'Estat és tan forta que s'adonen que han de fer pinya. No? El, hi havia des dels anys 60 una llei específica per controlar la, diguéssim, la ideologia del, dels, de les persones joves. Era una llei que, que permetia a la policia detenir la gent sense i tenia ser retingut sense presentar càrrecs pel simple fet d'anar a un concert de música punk. No? I llavors, el, a mitjans dels 80, comença a haver una, una col·laboració que sembla una mica increïble entre aquests hippies, entre l'església i els, i els punks. No? Hi ha molts de punks que participen en, en aquestes protestes, no? l'església és de baix i tot això. I poc abans del, de la caiguda del mur, en, és el 86, eh, es legalitza la, la música punk, no? Es, es, es <laughs> retira... Ja podeu ser punks. Es retira la llei aquesta eh, infama i, i de cop i volta fins i tot es poden editar discs. És, és, diguéssim, el, abans de morir el règim intenta, es destensa una mica, legalitzen també completament l'homosexualitat, comença a haver-hi un intent d'obertura quan ja és massa tard, ja és massa tard. Però, entretant, el, aquesta pressió eh, de la policia secreta, no? de l'estat i les detencions arbitràries i tot això ha creat una, una, un lligam, un, un vincle de germanor que es veu eh, a l'illa, no? com persones de rerefons tan diferents eh, conviuen, treballen junts, juguen a futbol no? I, i ho fan tot. És veritat, hi ha un partit, hi ha un partit de futbol. Sí, Me'n sí. recordava que hi ha un partit de futbol com una mica sui generis, no? Perquè sí. te'ls pots imaginar tots, que devien ser gaire, gaire poc destres jugant a, jugant a, a pilota, no? Em sembla que també queda, que queda bastant queda clar, queda sí. bastant clar sí. Ni idea, ni idea no? Sí, sí, sí, sí, és un partit molt simpàtic. Sí. <laughs> Juguen ben bé a futbol, eh? Juguen bé a futbol per, per, per, per, fer alguna, per fer alguna cosa. No, a, a, a mi em fascina sobretot això, no? De, de, ara ho hem mirat, no? La illa té 1.002 habitants a dia d'avui, no has dit? El, el desembre del 2015. El 2015 no, no sé, ara... té 1.002 habitants. Però, sí, sí. Té, té 1.002... Hauríem de trucar, perdoni, que estem fent una, estem una xerrada. No, clar, eh, eh, t'imagines tota aquesta cosa. Suposo que podem parlar de la pila, no? Del, del, del, de, de la part final, que, que ara en parlàvem, l'epíleg t'obre llums de les coses que no veus, no? La novel·la, mm, fins que arribes a l'epíleg, estàs allà, no surts de la illa, la illa és el motor central de tot el que passa, com han arribat uns als altres, doncs et queda més explicat o menys explicat en funció de la, de la, de la importància del personatge que, que, li, que li dona en Sailor. I, i a l'epíleg és molt xulo perquè és veure com mentre passava això a Dinamarca, a l'altre cantó, a la llibertat, no? que podríem parlar que Dinamarca és la llibertat, feien com de, com, com, com ho diria, com, com, com de, de biògraf, no? De, s'ho quedaven i, i ell descobreix que tot el que va passar que com deies bé Maria abans era, era com molt naïf perquè eren molt joves, uns intentaven marxar, els altres intentaven fugir endavant, passaven coses reals, que era que molts no arribaven a arribar mai a Dinamarca i es quedaven pel camí. A mi em fascina sobretot aquella part com explica com es troben els cossos. Eh, crec que una de les descripcions més boniques del llibre és la mort per ofegament per mi és un, de, eh? per mi és un dels moments més, més bèsties que, que, que ho arribes a viure i, i fins i tot angoixar-me. Va ser un passatge d'aquells que, que anava llegint i anava dient, hòstia, això, eh, descriure això per mi és molt més poderós i dur que, que d'altres coses. I com allà es queden, i com aquells cadàvers, aquells màrtirs que, que que no sabem com es diuen, que primer estan enterrats un lloc, llavors estan enterrats un altre i no acabes mai de trobar. Jo crec que és una de les parts també més boniques del llibre i que potser aquí podríeu explicar una mica això que deu, no? Aquest, aquest dubte de si va ser escrit abans o va ser escrit després. Mm. Bé, és que ara parlàvem, abans que arribéssiu, parlàvem del llibre Uh, I de fet, el que és curiós ja d'entrada és que tots tres crec que uh, ens hem relacionat de maneres molt diverses amb l'epíleg. És -hmm. dir, sí, sí, sí. és una novel·la que també és una novel·la que té aquesta característica que eh, si la llegiu i coneixeu algú que l'hagi llegida també, us estareu bastantes hores parlant de què era. La, la, la, la llegeixes, és una novel·la, ja ho veieu, és una novel·la gruixudeta, no, no, no es pot dir que sigui enigmàtica per lapidària, no, no, hi ha pàgines, i tanmateix, eh, si penses què, què era el que hi havia allà dintre? És a dir, què, què hi passa en aquesta novel·la? Ben bé. Ben bé no ho saps. I mm, saps qui passa la joventut? Qui passa um, un somni de llibertat? Sí. Però que és un somni de llibertat que no té només a veure amb el totalitarisme, sinó que té a veure amb la condició d'adolescent, amb aquesta actitud davant de la vida que és que tot és possible tot és possible. És la RDA, però tot és possible perquè tenen 20 anys. I l'epíleg és el moment en què cau la guillotina. Creies que tot era possible i entretant anaven arribant cadàvers. I Dinamarca és el lloc que recull els cadàvers. I com que és eh, un lloc organitzat, els classifica en un lloc. En un lloc en què hi ha un personatge que és com l'arxiver, l'arxiver del desastre, <laughs> l'arxiver dels pròfugs, que en realitat no és un arxiver, és un, és un videll, és, és un personatge magnífic, perquè és un personatge que és al mateix temps arcaic, primari i, i, i meravellosament deferent amb els morts. És el guardià dels morts. No? I l'epíleg, que més hi ha aquesta desproporció que també, si penses en termes, anava a dir, filosòfics, no ho sé si la paraula és adequada, d'aquesta novel·la tens 500 pàgines dedicades a un estiu, que és l'estiu d'aquells 20 anys anteriors a la caigada del mur, i després tens un epíleg que en 50 pàgines recull 20 anys i recull tot allò que l'Ed, el protagonista, un dels dos protagonistes de la novel·la, descobreix 20 anys després. I la compressió és ferotge. És una, és una de les coses que, que, que a mi m'impressionen. I una cosa que volia preguntar-te tu, Joan, és com però, clar, traduir una obra vol dir, vol dir quedar-te dintre. Com, com... És a dir, què et deixava la novel·la en aquest estiu a Hiddens mentre l'anaves traduint? Què et passava? Abans tu parlaves de humit, no? Mm. Cosa, però és veritat que és una novel·la en què és un bar, el lloc central és un bar, i el personatge principal, que és l'Et, es passa la vida rentant plats. La seva missió en aquest món és rentar plats. Rentar plats plens de greix, és a dir, que és una novel·la molt llafiscosa, entre altres coses. I a més a més hi ha el mar, hi ha les algues, hi ha la geografia. Vaja, què senties tu fent-la? És una... És una novel·la que l'aspecte literari, estilístic, eh, poètic sempre cau del cantó del, del que és eh, sensible, palpable, que, que s'olora i i, es, i es nota eh, amb els sentits i, i de vegades és molt agradable quan estan estirats a, les, a la platja prenent el sol i de vegades fa pur fàstic sí. fa pur fàstic quan estan netejant el desguàs del, del restaurant i es forma una mena de, de no sé com dir-ho de, sí, de coàgul, de moc que sembla un llimac i, que és un, gairebé un ésser viu Eh, el... els joves, això, el... eh? Em recorden els personatges dels joves. Sabeu que els joves sempre al mig de la merda del, del Nil sortien com éssers? A mi em, em donava... De veritat, eh? Em tornava als 80. Sé que els meus 80 són molt, com molt tancats, però em, em recordava sí. això. Els joves, si els heu revisitat, sempre hi ha un moment dintre la merda dels joves que sortien aquests personatges i de cop vaig pensar que potser també havia vist això. Sí, la humitat que deies mm. abans, no? El el, el pa aquest que porta de, de provisions que se li humiteja i es converteix en una, en una, en una pasteta força fastigosa i el, el punt aquest del, de la l'epíleg ja, la novel·la es parla molt d'aquestes ànsies, aquest desig de, de llibertat i hi ha la cara i la creu no? d'alguna manera és divertit, és emocionant veure com intenten fugir del país els uns amb globus, els altres fan un túnel sota el mur, els altres nedant fins i tot, hi ha un que s'inventa una maquineta eh, per, per travessar el mar, i això és la cara, no? que seria potser la, la novel·la en si, que viu una mica en, en aquesta il·lusió. I llavors ja la creu de, de tots els centenars de persones que van morir a trets o, o en accident o d'aquestes altres maneres. I el, i l'epíleg és, és una mica la, la constatació de, de que també hi ha aquesta, aquesta altra banda. I sobretot la part del, dels morts, no? Tota aquesta recerca de a veure on són els cadàvers i, i quan els troba hi ha aquesta descripció que em recorda perquè no em dedico a la traducció mèdica, eh, tot i que... El, el, és ben pagada? És més ben pagada? És, és molt ben pagada. El, el mes passat em vaig fer una d'una pobra noia que amb un accident va perdre, va perdre aquest dit, l'anular mm. del... Llavors, en dues pàgines t'explica com i quin nervi i l'articulació i l'operació i tot això. I <laughs> fa una mica de fàstic. I aquí el, també es parla no, de, de les autòpsies aquestes que es feien d'uns um, cadàvers anònims que oficialment no existien, no? perquè pel règim ningú no intentava fugir del... Això no, no havia passat mai. I, és clar a Dinamarca, quan arribaven cadàvers que portaven les onades, no tenien cap manera d'identificar-los perquè ells es guardaven prou de, de llançar els carnets d'identitat, fins i tot tallaven l'etiqueta de la roba perquè no poguessin veure d'on venien, no? I, i aquesta és la, la creu total d'aquesta... A la pila també hi ha un moment poètic, que és el borratxo aquell que està també en, en, en, en, en, en, en el cementiri, no? eh, gent que brinda per morts. A mi és una cosa que en el disc també en el disc la, la, vam, la vam com resaltar, no? una cosa que, que a mi m'ha fascinat la pèrdua que tenim sempre de gent en moments eh, eh, que no toquen, gent que et va marcant per, que per edat moren, i hi ha un borratxo que, que està allà que veu per oblidar o, o per brindar per als seus morts i, i no l'entén de res perquè parla en rus, és rus, sí, eh? Sí. No l'entén de res, però, però acaben en un moment de comunió que ell va enterrar els seus morts, on Alet va eh, a tancar aquest cercle de, de, la, de la noia que estima, no? perquè sempre hi ha eh, part d'aquesta relació, hi ha d'haver-hi una noia, sempre hi ha d'això, que no sabem si ha arribat o no ha arribat. Volem creure que sí que ha arribat i que la va a, a, a homenatjar, i aquest moment delirant, perquè és delirant, de no entendre't amb algú, però està begut i que li dona a veure i l'altre veu, per, per, per, per compromís, però alhora per necessitat, no? I, i per tancar un cercle, que, que crec que és un dels moments bonics del, del, de l'epíleg. Jo, jo sóc de la part, parlàvem que cada un amb l'epíleg tenim una relació, a, a mi em va estanyar com l'epíleg, no? Em va semblar fora, que és llavors quan la Maria ha dit això, que potser podia ser que l'epíleg eh, fins i tot estés escrit abans i que llavors s'inventés s'inventés Cruzo, perquè també podria ser tranquil·lament un documental d'aquests que veig jo cada vespre dels nazis, de, de, de les històries, no? de totes les històries de, de la vella Europa, que dic jo, que, que, que són històries molt fascinants. I Dinamarca allà, no? <laughs> bueno, va, ho recullo, va, porta. <laughs> Eh, Què ets a fer. També parla molt d'això que tenen els danesos, no? de les cases obertes, de les llums, ah, sí. i, eh? que, que, que és una cosa que venir d'una RDA que devia ser fosca amb aquelles llums eh, per no gastar aquella economia basada, no sé, en una austeritat, d'això que també li, li fascina quan ell, quan ell i apareix doncs, això anys després a, a Dinamarca. Mm. Jo volia també preguntar-te, Joan, um, aquesta setmana que vau passar una colla de traductors amb un autor, que, que és una situació, d'altra banda, molt sui generis, suposo. Um, de què us parlava ell? bàsicament, uh, nosaltres li fèiem preguntes i ell ens responia bonament, amb, amb molta paciència, eh, val a dir, i sí, poques vegades ens deia ell, per iniciativa pròpia, no, no ens volia marcar de què havíem de parlar ni ens volia fer cap discurs. Eh, de fet, no va dir res. El, va ser el, el moderador que va dir... Normalment sempre acabem fent <laughs> preguntes i respostes, podem començar de dret. Um, així però moltes, eh, moltes coses que van sortir, que van sortir de seguida, eh, tenien a veure amb el, amb el rerefons eh, verídic, biogràfic del, de l'autor mateix. No? És una novel·la on cap dels escenaris, cap ni un, és inventat. Cadascun del, dels bars, de les platges, dels racons que surten són reals i gairebé tots els personatges també són persones reals i mm, eh, Sí, això era una cosa que, que sortia molt sovint, eh, la, la, seva, la seva experiència eh, personal i com aquesta novel·la va ser una manera de, de processar moltes d'aquestes experiències eh, dins del marc de, de la ficció, no? perquè és, és, no deixa de ser Home, una obra de ficció. Explica-lo que un dels personatges acaba esdevenint un gran músic eh, pel segle XX. Sí, sí el, el, el personatge de Crusoe està basat en Alyosha Gompa, mm que era un, del, un dels punks o dels músics punks, no el, el, més, el més famós, un dels més famosos, i tenia aquesta banda que es deia Feeling B, o Feeling Berlin primer i després Feeling B, que eren, eh, bé, primer molt underground, no?, quan encara estava prohibit, però de seguida va guanyar molta anomenada i feien aquests concerts a eh, salvatges que es descriuen a, a, a, a la novel·la que semblen gairebé ritus iniciàtics en què eh, emborratxen el, el personal i els tiren al mar i un gairebé s'ofega i tot, tot això eh, passava, era un... un eh, es vivia molt, és el, el pogo, no? tota aquesta manera de, de, de ballar que feia poc que havia arribat i mm, quan, quan cau la, la república, l'Alemanya la, de l'Est, el grup es va, es va desintegrar i un dels membres és el que, el que funda Rammstein, no? a Flaca, eh, canvia de, de direcció i crea aquest, eh, aquest altre grup, eh, però d'alguna manera, abans ho dèiem, o sigui, el, el, el que ell diu és no és que jo ara deixi de fer el que estava fent i em posi a fer una música diferent, sinó que per fer el mateix necessita un altre codi, no? Eh, per fer música contestatària, per fer dissidència musical, per dir-ho així, ja no servia el punk, eh, calia fer un... Home, fan un... És evidentment que Rammstein el que fa és un altre pas endavant i com a alemanys, clar, jo com a consumidor de música potser més pop o més avasat a altres músiques, sempre segueix tenint aquest punt i aquest punt RDA no? de, de que sí, ha caigut el mur però encara tenim aquest punt una mica rígid, fred i tal i qual i que per, i que per ser contestataris el que fem és elevar el to elevar el to vol dir ser molt més metàl·lics eh, musicalment parlant eh? eh? les guitarres ja no són perquè Rammstein no pots dir ni que siguin heavy ni que siguin techno, ni que siguin tant són alemanys és, és un... sí, sí, sí no, si heu sentit si heu, si heu sentit, no, no, és veritat si heu sentit Rammstein eh, tu veus un tio de Palau Tordera fent Rammstein Rammstein i no, te'l no te pots creure perquè els seus còdics no, no, perquè els seus còdics no són així jo, jo crec, eh? O sigui, no sé si és una visió molt, molt frívola, però jo, jo veig Rammstein i no pot, només ho poden fer ell. Igual que en Dresden o Batten només pot néixer a Berlín, per les circumstàncies, per, per, per, per la col·lisió també, no? Per la Berlín, els que ara, ara després de la mort de Bowie tots hem vist, no? Per què Bowie se'n va a Berlín i crea Heroes i crea aquest, aquest codi? Doncs perquè hi ha encara el vestigi, el passat de, del nazisme, etc, etc, que fascina i que alhora dona aquesta, aquestes claus. I, i, i i, i és RDA però no és com dèiem abans la, la pel·lícula de la vida dels altres no? és RDA però no, la vida dels altres eh, és Amélie al costat d'aquesta novel·la mm. perquè us situeu sí, és, eh, sí, evidentment que tenen d'això però aquest senyor es torna bo però acaba llegint no? tal i qual, no, aquí, aquí estan deixats de la mà de Déu o sigui, aquí podríem dir que és una novel·la de perdedors Sí. Mm? Hi ha una, una qüestió també sobre el, el desenvolupament mu mm, musical del, de les dues Alemanyes, que és estrictament material, si voleu, que és a, eh, a, a, Berlín, el, quan passa això s'està fent techno, eh, hi ha la primera Love Parade, sí. i, i per què no es fa a l'est? Senzillament perquè no tenien aparells i a, a Cruzo, el, o sigui, el Cruzo real, no el de la novel·la, es dedicava, tenia passaport suís i es dedicava a fer estraperlo a, a, a portar de contraband aparells per començar a fer música sí. electrònica i quan, i quan el grup aquest Flingby desapareix ell se posa a fer música, música electrònica perquè de cop eh, es pot fer, de cop hi ha les eines, hi ha el material... I els elements. Sí, mm. sí. I hi ha una cosa que potser val la pena de tornar-hi una mica, us ho deia al començament, és, és la primera novel·la d'un poeta que ha publicat eh, sis volums de poesia abans de publicar aquesta novel·la i d'un poeta que és pròfug de la poesia a la prosa perquè abans de Crusoe va publicar un volum de relats que d'aquí espero que no gaire podreu llegir en català perquè jo tinc moltes ganes de publicar-los um, però és un poeta és a dir, un poeta que fa novel·la és una cosa particular sempre i ha anat, ha anat surant diguem, en la conversa, és una novel·la per començar molt sensorial eh, realment el, es pot dir que més que organitzar una sèrie d'accidents que van succeint els personatges i que són el fil narratiu, aquí són una sèrie de moments que l'autor té una veritable capacitat per immergir-t'hi una mica cegues pràcticament, és a dir, que són els sentits els que treballen. Realment són els sentits també pel lector, que et van guiant en aquest paisatge. Però més enllà d'això, hi ha tota una sèrie de situacions que és només, eh, que és només com a com a situacions poètiques que arriben a ser expressives del tot. Abans en parlàvem, un element molt fascinant d'aquesta novel·la és que l'Ed, el famós Ed, que tot sigui dit, és, és un protagonista molt ple, molt, és d'aquests protagonistes que després t'acompanyen en, en, més enllà de la novel·la, eh, al mateix temps està dins d'una mena de comunitat que és la d'aquest bar. Aquest bar és com una secta, no n'hem acabat de parlar, però és una secta. En realitat és una secta presidida pel Cruzo, que és un personatge que vol convèncer... Presidida no és dictatorial. Jo crec que és un tio és un autoritari, és autoritari. És un príncep. Jo crec que és molt és autoritari. Veritat, és el príncep. Mm. És el príncep al qual els altres se sotmeten de bon grat, que és sí, el pitjor sí. que pot passar. <laughs> I, però és veritat que és una submissió. Que fascina, és un personatge és un fascina. fascinador i és un seductor, d'altra eh. banda, perquè els té realment sota la seva seducció. Doncs en aquesta secta, eh, l'Ed, eh, s'inscriu eh, i acaba trobant el seu lloc entre mig d'altres que, que com ells són gent fora de lloc. Això és una altra la condició dels personatges és que són fora de lloc a tots els nivells. Però l'Et al mateix temps és un solitari, i, i, i fins i tot un asocial profund. I els moments en què, en què se sent més acompanyat són moments que passa al costat d'una guineu. D'una guineu, una guineu una guineu en el seu cau. És una guineu que ha fet cau al peu d'un penya assegat. I, de fet, per aquesta guineu, l'ensolciada del mur passa abans. Perquè li cau literalment el cingle a sobre. Sí. I mm, quina companyia et feia tu aquesta guineu? Perquè són moments molt especials els de la guineu. Sí, la guineu, ara potser faig una comparació estranya, però fa poc vaig veure la primera pel·lícula de Disney, la de la de la Blancaneus no? i els set nans, no sé si la teniu al cap, que és del 29 o així, és molt, molt, molt antiga, i és bàsicament una pel·lícula on, on una noia canta i parla sola. Llavors, per no semblar boja, hi posen <laughs> molts animals, i sempre està cantant i parlant sola amb, amb guinauetes i... Ai, no, guinauetes. Com amb... se l'entenguessin. Sí, amb, amb ocellets, esquirolets, tot, uh, molt, molt bufons i és, és molt ridícul però al mateix temps és, és, és molt potent i, el, i a la novel·la aquesta no, no tenim papallones i esquirols tenim una guilla que a més és, és, és morta és un fiambre de guilla i, Hòstia, sí. i està el, bé, la, la platja no? com que és, és aquest mar que es va menjant la costa i llavors se, la part de baix del cingle del penyassegat es desintegra i forma una petita platja amb una cova no? és, és el paisatge típic d'allà de, de la mar Bàltica, i en una d'aquestes coves hi ha aquesta guilla morta i quan l'Et arriba a aquesta illa i no coneix eh, ni Déu, doncs és el, el primer amic de, de l'Et, és el, el seu amic i el, i el seu eh, confessor, gairebé podríem dir, i és, eh, és, eh, a, a mi em sembla és, és força entranyable aquesta relació i al mateix temps eh, tot i que és mort, es continua <laughs> fent gran i es va deteriorant físicament. I, Això és una mica crusó. Eh, sí, Això és una mica crusó. Sí, sí. igual que el, el país s'ensorra, l'illa s'ensorra, eh, tot s'ensorra i, i la guilla no és cap excepció. Però hi ha una cosa molt catalana, que això també n'hem parlat, a tota la novel·la, sempre tenim menjar. Sempre hi ha coses guardades, sí o no? Això és una cosa que a mi em fascina, no? que és molt de, dels que són fills de, de postguerra, no? de que sempre hi ha nevera. vera sempre, i ens quedava això a la nevera, i vam treure això, i a partir d'això vam fer el menú nou, eh? i sempre hi havia com coses de, de guardar, coses de guardar, no? Eh, embotits de guardar, molt porc, eh? molt porc que, que, que te l'imagines, eh, eh, aquelles, com es eren aquelles coses, les, no em surt la paraula allò que és um, mig dolç, eh, que sempre expliquen, no? com gelatines, no? Ah, que, sí. que, que les fan servir, i que, que, que són menjars que ara ens queden potser una mica allunyants perquè estem en aquest món de, de, de bonanisme tenia i de menjar coses exòtiques, tal i qual, però que em segueixen recordant els 80. Eh, ostres, potser m'ha tocat, i aquí vas estar molt acertat, Guillem, no? Eh, jo sóc un fill dels 80 i, i, i, i hi ha moments que, que els pots viure i que fins i tot els pots... Eh, assaborir, no? I el, i el menjar a mi em sembla fantàstic. Com es reuneixen i com a vegades d'una merda, en el sentit literal, se'n fa un festí, no? I els pobres nàufrags, què els hi queda? Aquella ràdio que ja no va, que en un moment donant no va, i aquests petits moments de, de luxe, que són luxes de molt, doncs això, de, de, de, de rampoines, de, sí. de rampoines. Alemanya està molt arrelada encara avui eh, aquesta tradició de, de les cuines populars que en diuen o la cuina per tothom, que és bàsicament molts locals així alternatius, eh, per dir-ho d'alguna manera, un cop per setmana, si fa no fa, es reuneixen i fan una menja així a l'engròs, mm, bàsicament per la voluntat o per un o dos euros. Allà no deixen entrar mediterranis. Sí, de Eh? Que diuen sí. que, que són els que estafen sempre i no deixen diners. Sí. Eh? I, i és clar, són, són menges així que es fan moltes vegades doncs, són sopes, amb, amb arròs o pa, i aquesta, a la novel·la hi ha aquesta sopa eterna, no? que és una sopa que a mesura que es va buidant i van afegint coses, o sigui que hi ha, allà alguns ingredients que potser fa setmanes que sí. són. Sí. I que no la treuen mai del fogó. No. Està sí. eternament damunt del fogó. Sí, sí. sí. La cuina, en realitat, és, és el cor de tota la novel·la. Sí, sí. Bé, hem fet una divagació per la, no, per la novel·la, per tant, arribats a aquestes altures, potser que si teniu ganes d'intervenir o de fer alguna pregunta o alguna intervenció, mm, us toca. Silenci. Jo, jo sí que he llegit el llibre. I... L'has llegit. Trobo que el que heu dit dos tot i res més, no? sinó que estona, quan estàs acostumada a llegir, doncs molta conta quan és un poeta encara que sigui una novel·la, és molt poètica per algunes de les expressions que fan. Després estic d'acord amb el Miqui que és una novel·la que després del temps la tens que tornar a llegir. Mm. Perquè igual que la muntanya màgica la llegeixes dos o tres vegades, és una novel·la que la primera vegada la llegeixes però et queden moltes coses que després tens que tornar a redescobrir. No? I, és una mica difícil, no és una novel·la fàcil, ah, mm, però és molt maca, I val la pena llegir-la. Veus, i això del poeta és una cosa que, que jo no vaig saber, i ho vaig fer-ho a cegues, eh? quan em va arribar a les galerades, perquè jo no vaig tenir la sort de, de tenir la edició, sinó que anava amb els totxos amunt i avall, arribava al bar i tothom em mirava allò, eh, què fot aquest boig, no? vaig voler estar verge, no vaig voler saber qui era ell, no vaig voler saber, vaig tenir els quatre detalls que em, va, que em, va, que em vareu dir d'on se situava i del moment per fer-lo. I ara em dono compte de que potser el ser poeta és una mica com el que parlàvem d'això, com que el poeta és una mica com els que fem cançons, que hem de ser concrets i sintètics, perquè evidentment no pots posar amb una, amb una melodia i llavors la noia va venir i es va treballar Això ho fa el Guillem Amanel, vull dir que i ho fa molt bé, però, però, però no és l'habitual, sinó que has de sintetitzar. Jo crec que, que es nota que és un poeta perquè, a pesar de la riquesa, no és com quan llegeixo Pla, que pla per dir d'anar d'aquí allà són 600 pàgines. No? Eh, jo crec que ell eh, amb això és molt poeta en el sentit de que, de que ja edita, no? potser que ja, que ja talla molta, molta palla i es concreta amb les emocions i amb les llums. També no hem parlat de la llum. Sí eh? no hem parlat de la llum, que seria, per, no sé si estaríem d'acord tots tres, que seria eh, una llum grisa, eh? una llum, perquè per molt que sigui estiu, el cel bàltic, el cel ja a tocar cap allà, eh, no és un estiu com seria Cadaqués, com seria Eivissa o com seria eh, un altre lloc. Jo també amb això també sóc una mica una mica obsès de, de, de trobar-li la llum i és una llum no? grisa i, i també evidentment el que ens descriu d'on viuen el, el lloc on viuen la, el quarter, no? que podria ser un quarter sí. eh? podria ser un quarter d'aquest punt una mica militar mm. això que dius de la llum eh? Sí. És a dir, en realitat, a l'estiu allà no es fa de nit, mm.

Sí, home, clar, evidentment. Evidentment. Pastifa tot, encara que ells ho visquin d'una manera molt alegre perquè són joves, segurament, i la prima té a prendre'ls i la joventut. Uh, però en, en aquell moment uh, ells no se n'adonen, però ja podria viure i Bueno, la metàfora de la, de la mateixa RDA, no? És, és l'estartor, no?, al final de, de, de tot aquell somni eh, que van tenir aquells senyors. Sí, i, i potser també, no ho sé, eh, però potser <laughs> també... El, la brutícia dels adolescents, t'anava a dir. Home, i tant. Són bruts. Eh, ho són. I, I realment ho són. És a dir, van bruts, fan pudor, no es renten mai. És una cosa que no la veus eh? allà dintre, és molt, és molt la matèria... I quan es renten és el, el gran què? És el, el gran... Es renten! <laughs> Es renten és una cosa que hi és, eh, en aquesta novel·la. És una novel·la, jo diré que realment és una novel·la, i això és una cosa que és molt interessant, perquè no és gens ni mica un cas únic, és una cosa que la trobeu, en parlàvem abans, per exemple, amb Blai Bonet, um, en Rodoreda, La mort i la primavera, clarament. Eh, els que realment saben què és la llibertat són els adolescents bruts i tontos. Està clar són els únics que estan disposats a qualsevol cosa per ella. I això aquesta novel·la jo crec que ho té profundament. Mm. No? Perquè són... són N'hi ha molts que... Tots aquests personatges que hi ha en aquest bar són gent que ha llegit, són gent que coneix la filosofia, que coneix la poesia, que té, que té fins i tot combats entre si, que són combats de, de sensibilitats artístiques distintes, però no, al fons són increïblement elementals, no? Mm. Sí, però veus, això és el que deies tu i que, que, que reivindicàvem abans una mica, sense tota l'ampulositat que tindríem aquí. O sigui, parlen de filosofia, parlen de poesia, parlen de, de, de, de, de coses que semblen cultes ara a ulls d'altra gent, però forma part d'una quotidianitat que, que ho tenia la RDA o ho tenia la, la vella Alemanya, no? També d'una altra manera, no? La, com una cosa que, que, que jo sempre estic obsessionat de que aquí ens pensem que som molt cultes i no ho som i, i, i ens omplim la boca de cultura i de tal i que qual, i aquests països, un puto obrer que treballa, una anècdota fantàstica que a mi em va agradar, un dia pujo en un taxi quan vivia a Madrid i un senyor amb música clàssica a tope, Clar, evidentment és un rar avi, és un senyor que té un taxi amb música clàssica a Madrid, aquí, a Oviedo, on te sigui. I evidentment, com que jo no puc estar-me <clears throat> callat, hòstia, com és que porta música clàssica? No, perquè jo vaig treballar a Alemanya, sóc immigrant a Alemanya. Diu, i el que vaig portar d'aquell país va ser la cultura i m'explicava com anava a l'òpera, que es va fer fanàtic de l'òpera, diu, i em trobava el meu jefe, que era el, el cap de la meva fàbrica. Diu, ella érem iguals. No hi havia elits allà anàvem a veure cultura i gaudíem de la música clàssica. El meu jefe, que devia guanyar 10 vegades el que guanyava jo, i jo, que era un peó, i posava cargols fent Volkswagens. Va, I això és una cosa que també queda aquí molt clara. Parla de literatura, parla de música, parla de poesia, filosofia, però sempre amb aquesta normalitat del que ha tingut un accés a una, a una cultura eh, d'una manera bàsica. Sí, abans eh, he esmentat un moment la qüestió aquesta de la nostàlgia uh, de l'est, que sempre s'ha d'anar amb molt de compte i cal recordar que era un, una dictadura i tot això. Mm. Una vegada um, a Leipzig uh, em vaig posar a parlar amb una senyora gran, una jubilada, que deia que una de les coses que trobava falta més de, de la República Democràtica era anar a l'òpera, mm -hmm. perquè l'òpera cada mes hi havia uns dies reservats pels obrers per anar-hi de franc. Oh. I, i ostres, em va, em va sorprendre quan, quan diuen que troben a faltar el comunisme <laughs> per poder anar a l'òpera. Sí, sí. Amb òperes a millor anticomunistes, total, eh? Amb òperes que no devien entrar en els cànons de, del pensament comunista, sens dubte. Sí. Alguna altra pregunta? Sí, sí. Buscar-ho per internet, els racons, vull dir, perquè és un lloc preciós. És un lloc preciós que venim en les descripcions que fa l'escriptor dels llocs on, on, on, on passen les coses, no? Allò va, fer il·lusió buscar-lo, ja, ja, ja, ja, Ja hauríem de fer alguna excursió, no? Visita, hauries de fer una visita guiada del sí. Mont Cruzo, no? Sí, sí. Hi ha un, un personatge de la novel·la que encara que ara regenta el restaurant on mm -hmm. passa la mm? novel·la. Sí, sí, sí i, i ven la novel·la allà a la barra. sí. <laughs> Aquest sóc jo, eh? Aquest sóc jo. Hòstia. Sí, sí, sí doncs sí, escolteu, sí. si us sembla bé, eh, si no és que hi ha altres intervencions, podem donar per l'acte per uh, acabat i beneït i convidar-vos a comprar la novel·la i a llegir-la i, i si és que ho feu i que produeix en vosaltres reaccions de l'ordre que sigui, no us estigueu d'escriure'ns de, eh, i explicar-les, perquè això és una cosa, us he de dir, per un editor deliciosa adonar-se que hi ha gent de debò que llegeix les coses i que reacciona. Per tant, ja ho sabem. Moltes gràcies per la vostra assistència, moltes gràcies Miqui Puig per acompanyar-nos malgrat eh, totes les coses que en principi t'haurien de distreure de ser aquí i moltes gràcies Joan d'haver vingut de Berlín a parlar d'aquesta obra i gràcies al públic per ser-hi. Bona tarda. C'est Yeah.